Razmišljati i govoriti o lijepom životu, a zatim raditi na njegovom postizanju, ostvarenju, potreba je svih nas. Svi mi želimo živjeti lijepim životom. Nema ni jednog od nas, a da ne priželjkuje lijep život. Ma kakav on bio, dobar ili loš, vjernik ili nevjernik, muškarac ili žena, mladi pa čak i stari, one preostale godine svoga života, volio bi da provede na lijep način. Svaki od nas želi živjeti lijepim životom jer svimi imamo samo jedan život. Živimo samo jedan život. Nakon ovog života, kada odemo, kada umremo, nema više povratka, nema drugog života na Dunjaluku. Svi mi želimo živjeti lijepim životom jer živimo jedan život, a niko od nas također ne zna koliko će dugo živjeti. U osnovi naš život traje veoma kratko ukoliko uzmemo obzir vrijeme koje provedemo u spavanju, zatim bolest kada nas nađe koliko provedemo na postelji i sl. Tako da nam vrlo, vrlo malo vremena ostane za život. Zato svaki od nas trebao bi se potruditi da uljepša svoj život, da u svome životu čini stvari koje su doista vrijedne življenja. Doista, kada čovjek doživi duboku starost, dočeka smrt i tada ustanovi da je svoj život prokockao, da je svoj život proveo u dijelima koja on nije htio, nije priželjkivao. Ta dijela mu promijenila smjer njegovog života tog njegovog života, nije želio da živi takvim životom. Međutim, sada više nema snage da svoj život promijeni. Melek smrti dolazi uskoro. Valja ići sa ovoga svijeta. Šta ponijeti sa ovoga svijeta kada sam svoj život prokockao? Doista nešto najteže, najpogubnije, da čovjek doživi smrt, dočeka smrt i tada ustanovi da je prokockao svoj život tada poželi da ostane na dunjaluku samo još jedan trenutak. Zato Allah subhanahu wa ta'ala postiče nas da razmišljamo o svome životu, da uljepšavamo svoj život, kako ne bismo u tim trenucima, trenucima smrti, smrtnih muka, zažalili. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže en tekule nefsun ja hasreta ala ma ferratu fi jambillah wa in kuntu la min as-sakhirin da tada ne bi čovjek rekao o, teško li se meni o propasti moja koliko sam samo dužnosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala zapostavljao čak sam se ismijavao au taqula law anna Allaha hadani lakuntu min al-muttaqin ili da ne bi tada rekao da me Allah uputio, da sam bio na uputi, sigurno bi se sačuvao onoga što me čeka. Znao bi se pripremiti za ono što me čeka. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ili da tada čovjek kaže kada ugleda patnju a čovjek onaj koga čeka loš završetak i na drugom svijetu, on na Dunjaluku, kada odlazi sa ovoga svijeta, sa Dunjaluka, nešto slično doživljava. Čime mu se i šare ti šta ga čeka na drugom svijetu. Kao što vjerni koji će ako Bog da na drugom svijetu ahiretu biti u džennetu i džennetskim uživanjima na Dunjaluku svoju smrt doživljava na lijep način, na lahak način, ima lijepu završnicu. Pa čovjek treba da vodi računa u svome životu na Dunjaluku, da uljepša svoj život kako ne bi tada, kada mu nastupe smrtne muke, rekao kamo sreće da se mogu vratiti pa da budem od dobročinitelja. Šta znači lijepo živjeti? U čemu se to ogleda naš lijep život? Šta znači i kako da provedem svoj život da se u ovim zadnjim trenucima ne snebivam, ne žalostim, ne poželim da se vratim samo dan ili dio dana ponovo na Dunjaluk pa da ga iskoristim na pravi način. Kažu islamski učenjaci, a i drugi učenjaci, općenito razumni ljudi, mudri ljudi, da se pod lijepim životom misli prije svega na sreću da si sretan u svome životu, da si sretan što živiš ovaj život i da si sretan sa onim koga imaš i što imaš pri sebi oko sebe. Također kažu pod lijepim životom misli se na zadovoljstvo, da si zadovoljan, da si zadovoljan svojim životom, načinom življenja, da si zadovoljan također sa onim što imaš u svojim rukama. Kažu pod lijepim životom misli se na sigurnost, da si siguran za svoj život, da ne strahuješ svakog trena da možeš umrijeti, da možeš e, biti napastovan, da možeš biti ozlijeđen, da možeš biti ubijen i slično. Kažu smirenost, spokojnost, kažu lijep posao, dovoljna obskrba i slično. Dakle, pod lijepim životom misli se na sretan život, na zadovoljan život, da si zadovoljan sa svojim životom, da imaš lijepo obskrbu, da imaš dobar posao, da si siguran, da si smiren, da si spokojan. I za sigurno sve jedan od nas želi živjeti ovakvim životom. Svako od nas se trudi da u svome životu postigne sve ovo. Želimo živjeti lijepim životom, to nam je svima isti cilj. Međutim, razlikujemo se u putevima i načinima postizanja ovog života. Svi želimo živjeti lijepim životom, međutim, posežemo za različitim putevima, načinima kako bismo došli do tog lijepog života. A put koji vodi do lijepog života, koji vodi do sreće, zadovoljstva, sigurnosti, smirenosti, spokojnosti, zadovoljstva sa obskrbom lijepim poslom, najljepšim poslom, put koji vodi do svega toga je samo jedan put. Put koji vodi do toga je samo jedan put. Mnogi ljudi ne hode tim putem, zato većina ljudi i ne živi lijepo. Mnogi ljudi ne posježu za ovim putem. Naprotiv, velika većina nije na ovom putu, zato i ne žive lijepim životom. Zato često, svakodnevno, stalno čujemo žalopojke kako se ljudi žale, kako nisu zadovoljni, kako im treba ovo, kako im treba ono i sl. Ulaže, ulažu svoje vrijeme, ulažu čak i svoje novce, imaju novaca, međutim nisu sretni, nisu zadovoljni s tim što imaju od imetka. Posežu za raznim putevima i načinima, međutim ti putevi i načini ih odvode do nesretnog života. Čine nešto, posežu za alkoholom, za bludom, za drogama i slično, samo da bi prividno lijepo živjeli, samo da bi makar na trenutak uživali. To nije pravi život. Nakon svega toga, konzumiranja svega toga, ponovo se vraćaju u svoju stvarnost, a to je potrganost, pocijepanost, e, nesigurnost, Nema sreće, nema rahatluka, nema zadovoljstva. Sve vide crnimo ko sebe. Mi ne želimo takav život. Ne želimo da živimo takvim životom, lijepim životom, nakratko ne. Mi želimo da cijeli svoj život, dok smo na Dunjaluku, provedemo na najljepši što je god moguće ljepši način. Lijep život, put do njega je jedan. Znajmo dobro, da lijep život trebamo tražiti i možemo ga postići jedino od onoga koji nam je i dao život. Lijep život trebamo tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. On nam je i dao život. I lijep život možemo postići samo od i kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer nam je on dao život. Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao život i on će nam ga uzeti. Zašto da slušamo nekoga drugog, osvrćemo se, okrećemo se prema nekome drugom, slušamo upustva, smjernice, preporuke nekoga drugog, a ne slušamo savjete, smjernice, upustva onoga koji nam je i dao ovaj život i koji će nam ga uzeti i pitati nas za njega. Kako možemo tražiti sreću, zadovoljstvo, sigurnost, smirenost, spokojnost zadovoljstvo obskrbom, lijepo obskrbu od nekoga drugog koji nam nije dao život. Lijep život možemo postići samo o u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Sretno, zadovoljno živjeti samo o čineći ibadet Allahu jalla ala. Zato Allah subhanahu wa ta'ala prejasno i kaže u 97. ajtu sure Nahl Men amila salihan min zekerin av unsa vohuva mu'minun fele nuhijennehu hajaten tajjibe. Ko bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo mu dati da živi zasigurno lijepim životom. Zato trudi se da budeš u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Vjernik si trudi se da činiš što je god moguće više dobrih dijela, da se odazivaš Allahovim naredbama i ostavljaš se onoga što je Allah zabranio, sigurno će živjeti lijepim životom. Ostavi se grijeha, nemoj griješiti prema Allahu subhanahu wa ta'ala pa uljepšaj svoj život. Svoj život ćeš uljepšati, ostaviš li se grijeha i kreneš prema Allahu subhanahu wa ta'ala čvrsto, postojano. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za grijehe da oni odvraćaju. Pa kaže وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ A onaj ko se okrene od moje knjige, onaj koji se okrene od Kur'ana u kome se nalaze naredbe i zabrane Allaha Jalla Vala, onaj koji se okrene od mene, onaj ko, kome ja ne budem na umu, ko se okrene od sjećanja na mene, taj će zasigurno teškim, tegobnim životom živjeti. posvećivanje grijesima, a zapostavljanje pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala dovodi do tegobnog života, do teškog, teškog života. Zato nastojimo da se upoznamo sa Allahom subhanahu wa ta'ala kako bismo ga zavoljeli i nakon čega bismo bili pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala što je god moguće više. Čovjek ne može voljeti Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok ga ne upozna. Niti može biti pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala sve dok ga ne upozna i ne zavoli. A zavoljet ćemo Allaha subhanahu wa ta'ala onda kada ga upoznamo. Zato nastojimo što je god moguće više upoznati se s našim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala. Da nam Allah djelavala stalno bude na umu. Jer ko bude uz Allaha, Allah će biti uz njega. Zato čuvajmo Allaha, ne bili, jana, ne bili i Allah djelavala nas čuvao. Upoznajmo se sa Allahom. Nastojmo što je god moguće više razmišljati o Allahu subhanahu wa ta'ala, da nam je Allah na umu, pa ćemo i mi biti na umu Allahu subhanahu wa ta'ala, pa će Allah subhanahu wa ta'ala briniti se o nama. Ako Allah bude uz nas, nije nam bitno ko je protiv nas. Međutim, ako Allah ne bude uz nas, sve jedno kogod da je, cijeli dunjaluk da je uz nas, ne mogu nam pomoći. Ako Allah bude uz nas, ako se upoznamo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, saznamo za svoga gospodara, budemo ga voljeli, nije nam bitno ko je protiv nas. Niti nam je bitno šta nas prođe u životu na ovome svijetu. Ništa nismo izgubili. Ako budemo uz Allaha i Allah subhanahu wa ta'ala bude uz nas. Međutim, ako Allah ne bude uz nas, ako izgubimo Allaha, izgubimo spoznaju svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala, znajmo, makar posjedovali cijeli dunjaluk, da ništa nismo, ništa nismo postigli. Upoznajmo se sa Allahom kako bismo ga zavoljeli. Ako zavolimo Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će zasigurno nas još više zavoljeti. Allah će zasigurno nas još više zavoljeti. Ako nas Allah zavoli, Allah će ti dati. Ako te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, Allah će ti dati smirenost, spokojnost, pronicljivost, duboko rasuđivanje, dalekovidnost. A to je dakle posebna blagodat. Blagodat koja se ne može ničim platiti. Blagodat koja nema cijene. I ovo je potrebno za lijep život. Da si pronicljiv. Da si smiren, spokojan u svakoj situaciji. Da razmišljaš trezveno. Da iz svake situacije izvučeš dobar zaključak, pouku, poruku, okoristiš se, budeš smiren, spokojan, da ne strahuješ, da se ne snebivaš. Dakle, to je bitno za sretan život. Međutim, to se postiže samo spoznajom Allaha i iskazivanjem ljubavi Allahu subhanahu wa ta'ala nakon čega Allah subhanahu wa ta'ala te zavoli. Ako te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, On će učiniti da budeš zadovoljan. Ništa drugo to ne može. Ništa drugo ne može učiniti da budeš zadovoljan do Allah subhanahu wa ta'ala. Ako te Allah zavoli, On će, on će te učiniti zadovoljnim da živiš zadovoljnim životom. On će te učiniti zadovoljnim sa onim što imaš u svojim rukama. Zadovoljstvo dolazi samo od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A Allah će nas učiniti zadovoljnim tek onda kada upoznamo Allaha subhanahu wa ta'ala i kada ga mi zavolimo. Pa on nas zavoli i onda nas učini učini zadovoljnim. Zadovoljstvo da budeš zadovoljan u svome životu, da si zadovoljan sa onim što imaš, da si zadovoljan sa svojom porodicom, svojom djecom je također blagodat koja nema cijene, ali se postiže samo sa Allahom, Allahom ljubavi. Ako te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, Allah će ti dati sigurnost. Allah će te učiniti sigurnim. Nećeš ni od koga strahovati ni od čega strahovati. Mnogi ljudi na Dunjaluku spase se, spase se brojnih nedaća, brojnih problema, izvuku se ovdje, spase se ondje i slično. Misli. Cijeli svoj život oni žive u strahu, pa se sačuvali ovdje, pa se sačuvali ondje i slično. Jesu, sačuvali su se kako to oni misle, ali iz straha Dočim onaj koji bude strahovao od Allaha subhanahu wa ta'ala, on neće strahovati ni od koga drugog. Onaj čovjek koji strahuje od siromaštva, ta je istinski siromah. Onaj koji strahuje od bolesti, on je već bolestan. Onaj koji strahuje da neće oboljeti, on je već bolestan. Onaj koji strahuje od neke nedaće, hoće li mu se desiti ili neće, on je u većoj nedaći. Taj strah je za njega veća nedaća od one koja mu se priprema. Znači onaj koji strahuje od Allaha, koji kada spozna Allaha, njegovu veličinu, njegovu uzvišenost, pa strahuje od njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, on mu je dao ovaj život, uzet ovaj život, pitaće ga sutra za njega, šta će biti sutra s njim? na drugom svijetu koji o tome razmišlja, strahuje od toga, taj neće strahovati ni od koga, ni od koga drugog. Ako te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli nakon što ti zavoliš Allaha, a zavoljet ga nakon što upoznaš Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ako te Allah zavoli, Allah će ti dati mudrost, bit ćeš mudar. A mudrost je blagodat koja također nema cijene. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala i kaže وَمَا يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kome bude data mudrost, dato mu je ogromno dobro. Čovjek koji pri sebi ima mudrosti, on iz svake situacije izlazi, profitira, izlazi kao pobjednik. On od svojih neprijatelja čini prijatelje. Doći onaj koji nije mudar, koji postupa svakako bahato, taj gubi svoje prijatelje. Čovjek kome je data mudrost, on iz svake situacije izlazi kao pobjednik, makar ta situacija za druge bila neprebrodiva, teška. On i u tegobama, nedaćama uživa, dok drugi ljudi u najvećim uživanjima nisu spokojni, nisu smireni, ne uživaju. Za njih i najveća uživanja su patnje. Ako te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, podarit će ti, podarit će ti mnogo dobro. Međutim, nastojimo mi da zavolimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada bismo upitali sve i jednog od nas koji gledaju, koji slušaju, da li voliš Allaha, sigurno bi rekao, volim Allaha, ja šta? Allaha subhanahu wa ta'ala volim, volim vala više od sebe. Međutim, daj dokaz, daj dokaz, dokaži da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala voljeti Allaha subhanahu wa ta'ala ima svoje dokaze, ova činjenica, svaka tvrdnja treba da se dokaže. Pa isto tako i ljubav prema Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Volimo Allaha subhanahu wa ta'ala na ispravan način, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, spominjući jedan dokaz, jedan od dokaza iskrene ljubavi čovjeka prema Allahu subhanahu wa ta'ala. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Reci, ako Allaha volite, reci o Muhammede, ako Allaha volite, onda mene slijedite, pa će Allah vas zavoljeti. Reci, ako Allaha volite, onda slijedite mene, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, pa će Allah zavoljeti vas. Tvrdimo da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a može li se voljeti neko ko se ne zna? Koliko znamo za Allaha? Koliko poznajemo našega gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, kada bi neko zatražio od nas samo da pet minuta govorimo Allahu subhanahu wa ta'ala, ko bi to mogao od nas? Subhanallah, pet minuta, to nije mnogo. To nije mnogo. Pet minuta da pričaš o svome gospodaru, kome padaš na seždu, klanjaš, kome bi trebao cijeli svoj život da posvetiš, Samo pet minuta pričaj mi o Allahu, većina to ne bi znala. Zato što ne znaju za Allaha, što ne izučavaju njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, kako da ga vole? I kako poslije da mu budu pokorni, da se odazivaju njegovim naredbama i da se ostave onoga što Allah zabranjuje? Svi mi tvrdimo, postoji drugi svijet, postoji džennet i džehennem, mi bismo voljeli da budemo u džennetu, Naprotiv, da budemo na posebnom položaju, na posebnom, posebnom mjestu u džennetu, posebnom džennetu, džennetu Firdevs. Naprotiv, sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, da gledamo u Allaho ođelovala plemenito lice, mi bismo svi to voljeli. Međutim, koliko se trudimo u ovome životu, na dunjaluku da uđemo u džennetu. Zar postoji džennet na Dunjaluku? Postoji džennet na Dunjaluku. Kaže veliki islamski učenjak Ibnul Qayyim rahimehullahu ta'ala, Ibnu Ibn Taymije rahimehullahu ta'ala, njegov učitelj, kaže doista na Dunjaluku postoji džennet koji ukoliko čovjek ne uđe u njega, neće ući ni u džennet na ahiretu. Na Dunjaluku postoji džennet. Ko ne uđe u taj džennet na Dunjaluku, taj neće ući ni u džennet na ahiretu, kada su ga upitali, pa dobro, koji je to džennet na dunjalku, rekao je spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala, iskazivanje ljubavi Allahu subhanahu wa ta'ala i žutnja za susretom s njim. Poznajemo li Allaha? Koliko volimo Allaha? Nakon što smo ga spoznali i zavoljeli koliko žudimo da se sretnemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, odnosno koliko se pripremamo za taj susret koliko se pripremamo za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Nastojmo da zavolimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga upoznamo i zavolimo, pa će i Allah subhanahu wa ta'ala nas zavoljeti. Ako nas Allah odjelovala zavoli, da će nam sigurno lijep život, da živimo lijepim životom. Kaže Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, nimalo nije čudno to što siromah voli imućnog koji ga pomaže. Nimalo nije čudno to što potlačeni, onaj koji je ponižen, voli uglednog, onoga koji je na položaju, koji od njega otklanja nepravdu, brani ga, štiti ga. To nije nimalo čudno. Ali je tekako čudno da imućni voli siromaha, da onaj koji je bogat, onaj koji ima i metka, mnogo voli siromaha koji mu ne može ništa koristiti. To je čudno. I te kako je čudno kada onaj koji je na ugledu, koji ima ugled, poseban položaj u društvu, voli onoga potlačenog, jadnog, poniženog. Nimalo nije čudno to što čovjek voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah nam je sve ovo dao. I ukoliko budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će nam još više dati. Ali je tekako čudno da Allah subhanahu wa ta'ala nas zavoli. I tekako čudno jeste to da Allah subhanahu wa ta'ala voli svoga roba čovjeka koji mu ništa ne može koristiti, niti mu ikakvo zlo može nanijeti. Zavoljit će nas Allah subhanahu wa ta'ala ukoliko mi upoznamo njega, njegovu veličinu, i budemo zavoljeli Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno, budemo iskreno voljeli svoga gospodara, danonoćno, svakodnevno dokazivali tu svoju ljubav, odazivajući se njegovim naredbama i klonići se onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne uspoznaj njega, njegovih lijepih imena, uzvišenih svojstava, Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, da ga iskreno zavolimo, da ga iskreno volimo i da se pokoravamo njegovim naredbama, da se ostavimo onoga što nam Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje.